i na blagodati međusobnog bratskog druženja u ime njegovo džel fi Ja sam ovo malo prije čuo šta je tema ovih susreta, jel da? I ponovo kažemo ono što gospodar subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu Znači, citiramo objavu koja nam je došla od gospodara Želneva Ala preko našeg Habiba, Muhammeda sallallahu alaihi wa govor uzvišenog Allaha Želneva Ala, govor koji srca vjernika ispunjava radošću, duše vjernika ispunjava mirom, smirajom, to je onaj veličanstveni govor Allaha subhanahu wa ta'ala bez kojeg vjernik ne može disati. To je govor gospodara Đele Fi'ula, bez kojeg jedan vjernik ne može zamisliti svoj život. Kada gospodar Subhanahu wa kaže, znači o vjernici, pokorite se Allahu i njegovom poslaniku, jel da, i prihvatite se onoga u čemu je vaš život. Odazovite se, iste li lillahi wa rasuli, i da te akum lima Odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kad budete pozvani u ono što vam daje život. Znači ovaj din daje život vjerniku, ovaj din daje dinamičnost življenja vjerniku, vjernik ima cilj u svom životu, vjernik ima ambiciju u svome životu, vjernik zna da ako se makar za jedan trenutak odvoji od govora svoga gospodara Subhanahu da za to za njega predstavlja bolest. Da to za njega predstavlja jednu pravu, duševnu ili ideološku katastrofu. Zašto? Zato što čovjek koji nije navikao da razgovara sa svojim gospodarom, kroz njegove riječi, čovjek koji nije navikao da živi sa uzvišenim gospodarom, Allahom subhanahu wa ta'ala, da dijeli trenutke svoje sreće, da dijeli trenutke svoje radosti, trenutke svoje tuge ili žalosti, ako već dospije u tu situaciju koja nije pohvalna za stanje jednog vjernika, ali ipak je poslanik Alihi Salatu Veseram i, za, i to naučio nas je kako ćemo se i u toj situaciji boriti protiv tog stanja e, tuge i žalosti i ponovo se pozvao na Kur'an uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala i rekao je šta? Da kada se prouči ta i ta doba, jel da, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onda će mu gospodar otkloniti tugu i žalost sa srca i duše. Zašto? Zato što će reći za šta? I daj Kur'an učini proljeće mojeg srca. Učini Kur'an proljeće mojeg srca. Da bi čovjek dostigao da ređu Allahovog miljenika i da bi dostigao do ređu, da osjeti kako Kur'an uvijek cveta, cvjeta u njegovom srcu, treba znati zavoljeti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Treba znati zavoljeti svoga brata koji voli poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer ona spona koja spaja između nas, bez razlike ko god bili, kakvi god bili, sa mahanama, sa nedostacima, jel ili neko od nas je mašala malo vrijedni, bogobojazni, iskrušeni, inša Allahu Teala, bez obzira na stanje insana, jedna spona spaja između svih nas način na koji se mi postavljamo prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi Način na koji učimo kako da volimo jedni druge, onako kako nas je poslanik alaihi sallatu wasallam naučio da volimo jedni druge. Kada je poslanik sallallahu alaihi sallam već osvojio Meku, oko njega su bila e, plemena e, Jelda e, Hevazin i Hatafar, bilo je i onih, e, bilo je i onih e, e, tulaka, znači ashabi koji su prihvatili islam nakon, nakon oslobađanja Meke, ljudi su sa sobom nosili svoju stoku, nosili su sa sobom svoje deve, znači nosili su svoj imetak sa kojim su svakodnevno raspolagali. Znači u pitanju je šta? u pitanju ti je jedna slika koju ti moraš predstaviti, postaviti e, pred sebe. Znači jedna slika živog i zdravog življenja Islama koje se svakodnevno dešava. Znači nije govor samo na jeziku, nije neka puka predstava vjere, već je šta? Već je jedan trenutak, moment koji se živi. Nosili su sve sa sobom Zašto? Da bi pomogli Allaha, da bi pomogli poslanika sallallahu wa sallam. Pa kada je poslanik alaihi sallatu sallam stao pred svih njih, a bio je, e, je jednu bijelu mazgu i kada je sišao sa mazge, rekao je Hezeme, ena Abdullahi wa Rasulu, ja sam Allahov rob i njegov poslanik. Rekao je šta? Ja sam Allahov rob i njegov poslanik. A prije nego je to učinio, pred njega je bio postavljen jedan veliki tovar ratnog plijena. Meka je pala, gotovo je. Meka je u rukama poslanika sallallahu alaihi koji nije kažnjavao u toj situaciji, koji se nije svetio u toj situaciji, već je onaj o kome gospodar Subhanahu wa kaže se na rahmatan alemi, došla je svjetovima, on je taj koji je otjelotvorio milost gospodara Subhanahu wa ali samo u onoj karakterističnoj situaciji o kojoj govori uzvišeni gospodar Subhanahu wa kada o njemu govori, a poslali smo te samo kao milost svijetovima. Znači da ne pomješamo tu pojmove, jel I šta se dešava? Dešava se to da je pred poslanika Ali Hisaratu Seram stavljen jedan ogroman tovar ratnog plijena muslimani su apsolutno e, dominantni, poslanik se Hisaratu osram vidi tu sliku, jel da, i poziva Ejner Ansar, gdje su Ansarije? I kažu Lebejka, ja Rasul Allah, odazivamo ti se Allahov poslaniće, on ih ponovo poziva, Ejner Ansar, gdje su Ansarije? Oni ponovo ponavljaju lebejke ja Rasulallah, lebejnake ja Rasulallah, izvinjam se, odazvali smo te, odazvali smo ti se, Allaho poslaniće, on nakon toga silazi sa njegove bijele mazge, jel da, i naglas zove ljude. Naglas ljudima daje do znanja kakva je situacija sada nastupila. I kaže, ena abdullahi wa rasulu, ja sam Allahov rob i njegov poslanik i to im je rekao u trenutku kada su oni bili zauzeti cijelom tom situacijom. Zamislite samo koja je to karakteristična situacija. Ljudi su radosni, vratili su se konačno svojim domovima, osvojili su meku, povratilo se šta? Povratilo se ono što im je oduzeto. Ali kada im je oduzeto, oduzeto im je u ime Allaha, znači u njihovu korist. Sada kada im je vraćeno, vraćeno im je u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ih poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponovo okuplja oko sebe. Ena Abdullahi wa Rasulu, nemojte zaboraviti. Znači nije ovo bio cilj. Cilj je biti pomoći Allahov din. Cilj je bio da se nastavi druženje u ime gospodara subhanahu wa ta'ala. Cilj je bio šta? Da se među ljude ovaj din proširi Cilj je bio da se ova vjera ne zadrži kao naše neko autoritativno ili vlastito pravo na koje samo mi polažemo nekakav autoritet. Ne, nego daje im do znanja, posjeća ih da se povrate činjeničnom realnom stanju. Te kaže, ena Abdullahi wa Rasulu, ja sam Allahov rob i njegov poslanik. Fene hezemen mušrikun, kako kaže, kako kaže Enes ibn Malik, prenosi od svog haditha, a hadith je kod imama muslima, rahmetullahi i kaže, hrzeme mušriku, paže kad pa su se vi do jednog iz redova mušnika u tom trenutku konačno bili poniženi i poraženi. Gotovo, širk je zgažen. Nema više kufra. Je tako? Pa je poslanik Ali Hissalatu Saram počeo sa podijelom ratnog plijena pa je dao ovima, dao je onima, jel da, i dao je kome? Dao je i tulaka, oni koji su prihvatili islam neposredno e, nakon oslobađanja Mekke. Kome nije dao? Nije dao samo kome? Nije dao samo onima koje je pozvao prije cijele te situacije. Nije dao Sarijama. Pa su oni nešto od tjeskobe osjetili u svojim srcima, jel da, pomagali su poslanika sallallahu alihi wasallam 12 godina, 13 pa 10 godina, skoro 11, jel da? I kada je došao trenutak da oni sjednu u svog Habiba, da on konačno njima da nešto od onoga što su oni na tom danu Allahovim izunom uzeli, poslanik ih i salatu sam izostavio. Nije im podelio materijalna dobra, nije im podijelio od ratnog plijena, ovi začuđeni, jel da, nisu bili uvrijeđeni, bili su povrijeđeni. Kaže, mi smo ti koji smo se odazvali kad smo bili pozvani, mi smo ti koji smo dali kada niko nije dao. Mi smo ti koji su požulili da pomognu, kada su svi okretali leđa, sada se daje drugima, a ne daje se nama. To je bila, šta? To je bila riječ Kansarija Znači, moguće je da šta? Moguće je, iz ovog vidiš primjer da šta? Moguće je da nekada brat kojeg si naučio vjeru, da poneki put brat kojeg si, e, kojemu si pomogao da shvati dotičnu meselu iz, od e, islama ili imana ili od ahlaka, jel da? Ili ćemo reći samo od islama, jer islam je sve, inša Allahu jel da? Moguće je da u dotičnoj situaciji osjeti nešto prema tebi ako je osjetio da si ga ti nečim zanemario. Ako si ga šta? Nečim zanemario. Ali lijekim sunetom poslanika sallallahu alaihi zemlju. Da stvar ne dobije zamah. Da stvar ne dobije na intenzitetu. Da stvar ne probije u srca onih koji šta? Koji su ha, nekako skloni da šta? Da stvari ne protumače onako kako ih trebaju vidjeti, nego ih protumače kako? Protumače ih putem svojih osjećanja. Jer vjernik je takav, braćo. Vjernik nije zao. Vjernik u sebi nema zlobe. Vjernik u sebi nema haseda. Nema hikda, nema mržde. Jel da? Nema lošeg mišljenja o svome bratu. I ako vidi od strane svoga brata nekakav čudan moral, nekakvo čudno obhođenje, jel da? Ili nešto što nije svojstveno sunetu poslanika, ali i saratu sram, a ti živiš zbog toga, ti dišeš zbog toga da bi se poistovjetio sa svojim <laughs> Habibom, jer znaš da profil tvojega Habiba, ali i salatu sram jeste profil džemetrije, I znaš da kada gospodar Subhanahu Tana kaže nekad kada Ilahi Hasan, vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor, najbolji primjer. Uzor čega? Najbolji primjer čega? Odmah će neko požuriti i reći će, i to je pravilno, reći će šta? Pa uzor, trebamo se vladati onako kako se on vladao, trebamo vjerovati kako je on vjerovao i tako dalje i tako dalje. Sve je to tačno. Ali kažemo šta potenciramo? Potenciramo šta? akcija stavljamo na to da je gospodar Subhanahu wa jedino zadovoljan tim profilom vjernika. To je bio profil poslanika Muhammeda sallallahu alaihi I ne može biti drugačiji. I ti sada učiš cijelog života kakav trebaš da budeš, učiš cijelog života kako da dostigneš makar jedan mali sičušni dio tog profila džemnetskog lika ocrtano u Muhammedu sallallahu ta'ala alaihi wasallam i odjednom pred tebe stane neki brat, odjednom pred tebe stane čovjek u kojeg ti imaš povjerenje, jel da očekuješ da ti bude leđa na putu prema dženetu, a i da ti budeš njegova leđa na putu prema dženetu i odjedno vidiš od njega nešto što će te začuditi. I da stvar bude gora, ako nisi bio spreman za taj njegov postupak, tu je problem iskrenog vjernika koji poznaje sunet poslanika sallallahu alaihi wa samo do pola. Naučio je sunet, ali nije ga naučio kako treba, jel da? Nije ga naučio do one potrebne dreže. Naučio ga je samo do jednog određenog stepena i kada vidi kod svoga brata nekako čudno obhođenje ili čudno ponašanje, na vidjelo izlazi ona njegov džar. Na vidjelo izlazi ona šta ono njegovo neshvatanje snošljivosti poslanika sallallahu wa wasallam koji je imao sa ljudima zato ćeš pronaći brata koji je bio mašala na bio je dobar, ali ako mu se nešto desi, ako ga nešto pogodi sa strane, od strane braće koji su ga nevojno, jel da, ili nedamjerno ili, ili iz nekog razloga, postavili na mjesto na koje ga nisu trebali postaviti, pa makar i jednom liječju, pa makar i jednom liječju, jel da, vidiš brata kako ne zna da reaguje na to. Ili će se previše razočarati, pa šeitan to stanje čeka kod čovjeka. Jel da? Da kad je on rada, da kad se čovjek razočara, a posebno je razočaran od svoga brata, tu šeitan jedva dočeka situaciju da se osvetio u I kako će se osvetiti svojem bratu? Prvo će početi čime? Prvo će početi, jel da, lošim mišljenjem o svojem bratu. Nakon toga će početi nekim govorom koji sam će sa sobom raspravljati šta je to bilo, kako je bilo, dok se ne pretvori u ribe i na kraju šta? Na kraju da sve to puhne među braćom od jadovina. A vallahi billahi tallahi braća. Vjerniku Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji radi na Allahovom putu. Hoće da pomogne Allahov din. Svojom fizionomijom ljudima daje do znanje وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ A ko ljepše govori od onoga koji e, E, zove u Allah, onaj koji vjeruje u Allah, radi dobra djela. kaže ja sam jedan od muslimana, jel Znači to je taj čovjek, to je taj čovjek koji ne smije sebi dati za pravo da neku svoju ličnu stvar pretvori u šta? Pretvori u jedan oblik džematskog sukoba. Jer vallahi jako je gibet ako je nemimet haram, kaže poslanik Alehi salatu wasalam, el qatabu la yedhulu dženne. Znači čovjek koji ima u sebi onu e, karakteristiku da prenosi, rekla kazala, jel da? Pa makar i nekako nenamjerno, i nekako nesvjesno, nekako protiv svoje volje, takav neće ući u džene to i veoma je važno shvatiti da šta? Nije gibet samo tvoj grijeh. Zašto je gibet toliko oposan? Jel da? Ili ono nemimet, ono prenošenje riječi. Ona netrpeljivost prema insanu koju čovjek osjeća kod sebe. Zašto je taj gibet tako strašan? Zašto je tako razoran? Zašto je gospodar Subhanahu tada sve to uporedio sa e, čime, sa onom, sa čeprkanjem po mesu mrtvoga brata u Mrtvoga A to je odvratno, to je nemoguće. Zašto? Zato što to ne može biti lični problem pojedinca. Jer mi, ako, se stremimo ka tome da izgradimo svoj džemat, ako se stremimo da od ovog džemata na, izgradimo, izgradimo jednu zajednicu, koje će biti u stanju da se nosi sa svakodnevnim problemima ovog društva, koje će biti u stanju da se nosi sa izazovima koji se svakodnevno postavljaju pred nas, a izazovima puno. Do te deređe, dok se čovjek ne očisti svih revase u od svih onih džahilijetskih karakteristika, te da ga gospodar Subhanahu šta ispred svih, da ga kod sebe povrati kao šehide, inša Allah, onda čovjek treba znati i mora biti svjestan da ribe nije moguće da gibe bude šta? Lični problem sada, Ili njegov lični gibe. Nije moguće. Zašto? Jer ono što gospodar Subhanahu ta'ala kaže i upoređuje sa e, gošćenjem u navodnicima mrtvog mesa, tvoga mrtvog brata, jeste šta? Razaranje džemata. I mi kažemo da je gibet apsolutno džematski problem. Kažemo da je gibet apsolutno jedan fenomen šeitanski koji je on uneo među muslimanima. Zato se čovjek treba toga strogo čuvati, jer gibetom ili prenošenjem riječi ne stvara se sukob između mene i tebe, već se stvara između tebe i vjere gospodara subhanovata. Zašto? Zato što si se drznuo da napadneš svoga brata u vjeri. A ne znaš, možda je on Allahov miljenik. A gospodar Subhanahu ta'ala kaže u hadithu kuciju Men ade mi u rije fekat ubiha, Ko se suprostavimo miljeniku, ja mu objavljujem rat. I čovjek misli da je u džematu, misli da je na Allahov putu, misli da je ta čestica koja gradi džemat muslimana, a nikada nam do sada nije bio potrebni jak i bilan džemat nego li danas, a kod gospodara Subhanahu wa je sva svoja djela porušio. Zašto? Zato što nije radio za interese džemata. Nije radio za interese prije svega sunneta poslanika ali i wa i eto ti poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako liječi taj problem. Čuje šta su Ansarije Je tako? Oni su bili povježni. Nije moguće da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učinio tako nešto. Oni su godinama živjeli sa njim, godinama su dijelili dobro zlo sa njim. Oni su znali da je poslanik alaihi sallatu wa sallam voća. Mi imamo taj problem. Mi ne znamo danas ko nam je voća. Mi smo ti kao leptini naštrkani. A čovjek kada ne zna komu je vođa, a vođa je u levo, Znači vođe su učenjaci. I kada čovjek ne zna ko će ga predvoditi u njegovom životu, taj je čovjek osuđen na propast. Od takvog čovjeka u džematu hajra neće biti nikakvog. Ali oni su znali da je poslanik se Salatu Vođa. I kada su rekli ono što su rekli o njemu, on ih je pozvao da odmah na licu mjesta reši taj problem sa ensarijama. I upitao ih je poslanik Ali Hissalatu Šta je ono što Belegani Anku, šta je ono što sam ja čuo ovamo, da ste vi rekli? Šta je to? Pa je on, ali i Salatu to kod njih izlječio na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način njegovim riječima. Ja mašara o Ema al kućama, tako je poslanik Ali i Salatu sam veći problem. Vi mislite da je hajr u ovom ratnom plijenu. Vi mislite da je hajr u ovome što smo podijelili muslimanima sada. Hajr je u onome što smo dali turata, ovi koji su prihvatili sada islam, ali poslanik Ali i Salatu nije uvrijedio prve rase maha. dunjavu, svo ovo dobro? وتذهبون وتحوزون بمحمد وتذهبون بمحمد وتحوزونه في بيوتكم a da vi odete sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam i pothranite ga u svojim kućama i evo ti odgovor evo ti odgovor Ansarija koji su jedva dočekali da tako nešto čuju jedva su dočekali da šta? da tako nešto čuju Rekli su, bela ja radina, i te kako pa mi smo zadovoljni da to tako bude, pa mi smo jedva dočekali, nas je samo zbunilo, šta se to dešava? I vidiš da šta nije Sarijama bilo do ratnog prijeva. Njih je samo povrijedilo zašto je poslanik sallallahu alaihi wa sallam makar na jedan trenutak ukrenuo svoju glavu od svoje braće. Njih je samo rastužilo Zašto je poslanik Ali i Salatu Salam pored tolikih muka, pored tolikog džihada, pored tolike nebeske medreste koje je gospodar Subhanahu wa objavio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, odjednom šta? Odjednom on od njih okrenuo leđa, ali on nije okrenuo leđa Oni su njegova obraćali. I on je njih nagradio na njemu svojstva način. I ovo ti daje do znanja da šta? da ti kao u gospodara subhanahu wa ta'ala trebaš biti oštrouman i pronicljiv i na putu ka dženetu u džematu trebaš svakome dati mjesto koje zaslužuje. Trebaš imati apsolutno i uvijek maksimalno otvoreno srce i spremnu snošljivu dušu za svakog brata podjednako. A oni koji su najviše daje oni koji najviše daje oni koji uvijek žure da se najviše žrtvuju, budi uvijek prilepljen uz njih. Jer će gospodar Subhanahu wa udvostručiti beriče i blagoslov nad tim džematom. Pa će možda to biti sebe da šta? Da i oni koji šta brzim korakom hodaju, da se pridruže ovima koji trčećim korakom hodaju, e, e, koji trčećim korakom E, žure ka milosti gospodara, subhanahu wa ta'ala. I kako je poslanik Ali i Seratu i kulminirao svoje obraćanje, kako je konačno pojasnio svoj odnos prema njima. Znači jednom, jedinom riječju poslanik je sallallahu alaihi wa pojasnio ensarijama šta je u stvari osjećao prema njima. Kakav je njegov odnos prema njima. Znači on je bio sallallahu alaihi wa sallam Znači, rahmetan il alamin, milost je svjetovima. Ali on je također bio pravedan. Znao je, ali i salatu wasalam, da svakoj stvari da njeno mjesto. Što je još jedan naš nedostatak u džematu. Ne znamo sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam, zato nismo u stanju da procijenimo jedne druge koliko u stvari vrijedi. I ko je od nas u stvari vrijedan da određeni emanet ponese. I to je problem koji mi moramo međusobno rješavati. To je problem koji mi međusobno moramo studirati. Zašto? Zato što ova vjera nije teret samo jedne određene skupine. Gospodar Zmanova tada kaže kuntum hajre umma. Znači obraća se u globali. Vi ste najbolja zajednica. Znači uzimamo za stav onih profesira koji kažu da je ovdje mi, znači vi od vas ili iz vaših redova, jel da, da nije li tebi, nije samo za E, neku određenu skupinu, već je šta minku ovdje li i jeste, za određenu skupinu, ali ne iz redova muslimana, već iz redova osnovnih zajednica svjetskih, među kojima je najbolje, najpreznatija e, zajednica muslimana kod gospodara Subhanahu wa I to je vađi umeta. Znači, pomoć i vjeru gospodara Subhanahu wa ta'ala je šta? To je vađi umeta. Nije vađi pojedinaca. Jel da? Ali vađi pojedinca je, postaje u onom trenutku kada šta? Kada postaje vađi pojedinca? I bori se na Allahovom putu, pa makar bio sam, kako kaže gospodar Subhanahu wa Pa makar bio sam, ako niko ne želi poslušati, ako niko ne želi prihvatiti, ako se niko ne želi e, pridružiti karavani, poziva u vjeru gospodara Subhanahu Ako se niko ne želi e, pridružiti karavani pobošnjaka koji su dani bili koljanici, a bili su iskreni, iskrušeni pobožnjaci noću, kako su to već e, opisali ashabe poslanika sallallahu alaihi I od tih ljudi dolazi hajde. Od tih ljudi i iz redova takvih Allahovih robova dolazi hajde ovom umetu. I mi, na veliku žalost, barem u trenutku, jel da, nismo u stanju da odredimo ko od nas koliko vrijedi. Zbog čega? Zato što ne prepoznajemo sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam jedni u drugima. I to je nedostatak, to je nedostatak koji je skupo koštao neke džemate. Ne smijemo dozvoliti da taj nedostatak postane dio naših života, pa da šta? Da nakon nekog, nekog perioda zadesimo sami sebe da nismo mrdnuli s mjesta osim nekih dva ili tri cenata. Ajde neka bude 10 cm, nije nikakav problem. Vjernik ima ambicije. Jel da? Vjernik ima ambicije. Vjernik se ne smije zadovoljiti onim što posjeduje. Zašto? Pa gospodar je dala kada je opisao dženet u Kur'anu, nije rekao eto radite. Jel da? Da rekao je u Kur'anu eto radite. Ali dao nam je poruku. se ذلك na napisao i zbog toga, ili u tome, kada je već opisao dženevske blagodati, gospoda nam je poslao poruku iznad sedam nebesa, risalu nam je poslao. I zbog toga neka se natječu oni koji se žele natjecati. Znači, ti si na ovom svijetu šta? Ti si na ovom svijetu uvijek imaš titulu e, mutenafis. znači, imaš titulu onog sportaša, jel' Neko kaže, baviš se sportom ovo, ja, mi imamo najbolji sport, Allah hvala. Mi smo 24 sata dnevno angažovani ovim sportom, ako ga smijemo nazivati sportom, jel da? Ti si non stop angažovan u ibadetu gospodaru Subhanahu wa ta'ala. Ti si taj koji si konkurencija tvome bratu. Brat je konkurencija tebi, ali u pozitivnom smislu inša Allahu Zašto? Iz razloga ako vidimo i drugi, kako žudimo ka milosti gospodara Subhanahu wa ta'ala, gospodar će dati veričeta, pa ćemo dostići, inša Allahu ta'ala, barem neku, barem jedan dio dreže, Selefu Saliha, koji su pomagali Allahov din, jednom, a gospodar ih je pomogao deset puta. I to je onaj keramet koji će ljudi doživjeti na putu gospodara Subhanahu wa ta'ala, ukoliko osaznaju sami sebe kroz govor poslanika sallallahu alaihi sallam i način na koji se on obraćao ensarijama. Kada je svoje obraćanje, svoj e, period od 10 ili 11 godina boravka među ensarijama izrazio riječima šta? Ne useleke nas u vadijem, useleke ti šir ben, le tehatu ben ansar kada bi ljudi bili na stazi ili na velikom putu u nekakvoj dolini, a kada bi Asarije bili na jednoj maloj stazici, ja bi slijezdio tu stazicu Asarija. Pa makar to bila neka stazica e, prostrta kamena. Pa na, makar to bila neka stazica koju nije lako proći. Jer ljudi po svojem običaju, po svojoj prirodi, je da skloni su da uvek slijede nešto lakše. Da uvijek slijede nešto što će ih ono bez velikog napora, bez velikog truda dovesti do cilja. Ali ako bi starije izabrali onaj drugi put, poslanik bi sallallahu alaihi wa sallam eh, krenuo za njima. Poslanik bi sallallahu alaihi wa sallam krenuo za njima. I ovo je ono što je poslanik alaihi sallatu wa sallam pozivao. Da šta? da čovjek, vjernik u gospodaru Subhanahu wa ta'ala, do zadnjeg trenutka ostane dosljedan svoje moralnom kodeksu i onom ahlaku na koji ga uči poslanik sallallahu alaihi wa Pa makar te uvjerili, pa makar te omalovažili, pa makar ti ljudi, sljedbenici krible, ljudi koje mi nazivamo muslimanima, pa makar se okrenuli protiv tebe, pa gađa li ovim, gađa li onim. Nije važno. Nije važno. Traži od gospodara i da se ante fesel da. Ako tražiš, traži samo od Allaha. I da se ante fesel billah. Ako se pomaže, pomaži se samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, to su savjeti kroz koje poslanik Ali i Salatu daje umetu smjernice, ali to nisu savjeti koji su se odigrali u ovoj ili onoj situaciji. Već su to savjeti koji grade cijel tvoj život. Savjeti koji su ušli duboko u intimu tvoje kuće. Duboko su ušli u intimu tvoje porodice, tvoje odnosa sa tvojom suprugom, sa djecom i obratno. To su savjeti koji trebaju kulminirati jel da, riječima gospodara Subhanahu wa ta'ala, ako želimo postići ono što želimo postići, ja i ne amenu, ku fusekum ahlikum nara o vjernici, čuvajte sebi i svoje porodice džehennemske vatre. Pa to je taj cilj. Pa to je taj konačni cilj. Jel da? Ili šta? Ja i vina amanu, alaikum fuseku, la je nam dalje i O vjernici, brinite se o sebi. Neće vam naškoditi oni koji su zalutali ako ste vi na pravom putu. Pa to je taj cilj. Ali taj cilj zahtjeva napad. Taj cilj zahtjeva trud. Taj cilj zahtjeva nije, taj cilj zahtjeva iskrenost. I taj cilj prije svega zahtjeva šta? Iskrenu ljubav prema gospodaru Subhanahu Ljubav prema Allahu Želešanu. Čovjek koji nije naučio da ljubi gospodara Subhanahu u smislu da ga voli, izvinjam se ako sam se pogrešno izrazio u poslanstvu. Znači čovjek koji nije navikao da voli gospodara Subhanahu taj neće navići kako da voli vjeru da je neće biti u stanju da voli borca na Allahovom putu. Neće biti u stanju da voli učenjaka. Neće biti u stanju da žali čovjeka koji je na zabludi, te da požuri da mu pomogne, da ga uze za ruku i da ga iznese na pravi put Allahovim izumom. Već da uvijek će osjećati nekakvu strogoću prema njemu, uvijek će biti nekako naložen nekom negativnom energijom jer da uvijek će biti spreman da osudi ili ili. Naprotiv. Naprotiv. Vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala koji se boji džehennem, boji se Allahove sržbe, voli gospodara subhanahu wa ta'ala i kako mu je drago da šta? Da ljudi prihvate vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala. Ako se okrenu od vjere, ako ne žele, ako ne žele vjeru, to je njihov problem, to je njihova propast. Jer tako? On ih može žaliti. Međutim, ako govorimo o drugoj kategoriji koja napada vjeru i tako dalje i tako dalje. O tome važi drugi propis, ima tu neke druge braće sa malo više iskustva koji bi nam, inša Allah, e, pričali o tome, a bi bi rado slušali to iskustvo da ih Allah nagradi hajda. Ali to je bit, to je srž života. Ništa teže nema od ovoga. Mislim, nije to teško, jel da? Nije to neka težina sa kojom se čovjek ne može nositi. Nije neka težina sa kojom se čovjek ne može boriti. Jedan je uslov, Koji je taj uslov, Nemoj tražiti od svoga brata vjeru. Nemoj tražiti slast imana kod svojega brata. Jer ima ljudi kad su sa braćom vaša Jedan. Kad su sami po nekom pravilu zaboravljaju na dikr, zaboravljaju na ibadet. I oni su maša u pozitivnom raspoloženju, šta? Samo kada ima braće oko sebe. Ne. Naprotiv, čovjek treba biti u plus pozitivnom e, raspoloženju kada je sam sa gospodarom Subhanahu A kada je sa braćom, tome se treba, tim susretima s braćom, se treba veseliti. Zašto? Jer vidi da ima vojske na Allahom putu, inša Ali osnova je šta? Da se raduje susretu sa svojim gospodarom sam. Kao što kaže Imam Buhari, rahmatullahi, ali dostiguje neku deređu pobožnosti, iskušenosti, Allahu akbar deređu ihsana, Allah najbolje zna, jel da, kad je rekao edhamu wal madihu indi sewa. Onaj koji me kudi i onaj koji me hvali, za mene su isto. Znači isti je onaj koji me napada, jel da, koji me vrijeđe, isti je za mene onaj baš ono koji me stalo tapše. Jel da, isti onaj koji me tapše po I ovo je mudrost Selefa ovo je mudrost Selefa i ako se ova mudrost ne dostigne, nećemo postići ono što želimo šehovi moji dragi. A šta želiš postići? Želiš postići, inša Allah Teala, da ovaj dunja luk e, ne, napustiš u krevetu, jel da? Nego da ga napustiš čvrsto stojeći na nogama, inša Allahu Teala, pa da te neko obori, inša Allah Teala, da gdje budu oprošteni, inša Allah Subhanak Allah rabike, nešedu in la ilaha ila Allah svakim Allahu